Bili smo nedavno, braće i sestre, u vašem gradu, u Svetom Valju. Tamo, dočekani velikom ljubavlju naše braće u duhu evanđelja, obasuti njihovim svetim gostoljubljem, a prekoračujuši neke blagoslovene termine, jer je bilo planirano da noćimo na onom sveštenom vrhu naše zemlje i našeg naroda, svetom Leliću, onim duhovnim visinama sa kojih nebese možemo da vidimo i da omirišemo miris vječnog života u moštima našeg velikog oca Nikolaja i ništa manje, ko ne i više u njegovim moćnim riječima, moćnim životvornim knjigama, koje čitajući mi se zapravo nadahnjujemo i pričešćujemo i hranimo hranom koja ne prolazi, nego nam daje život vječni. Pošto smo se zadržali u vašem hramu, u Svetoga Uspeni, u Petnici, zajedničareći sa vama, malo smo okasnili i smatrali da bi bilo drsko da sad oce budimo, da bi nas smjesili i naša braća domaćini predložili su da tu noć provedemo u nekom od valjevskih hotela. I bili smo u centru vašeg grada, ne bez promisla Božje. Bila je nedelja prepodobne matere Marije Egipćanke, one pokajane bludnice, razvratnice. I zanimljivo, naše sobe bile su okrenute ka nekoj glavnoj ulici gdje se odvijao pir, pir ovoga svijeta i ne jedan sat, nego dobar komad te večeri bili smo uključeni u život ovoga svijeta. Žalost, samo svijet takvo stanje može da naziva i smatra životom. Mi smo bili svjedoci od Umiranja mladih ljudi i sticanja njihove krvi, koja se ulivala u kanalizacione sisteme ovoga svijeta koji im je nudio zabavu, veselje. I zaista Teško je bilo posmatrati, slušati, biti svjedok i očevidac tog duhovnog masakra. U duhovnom smislu zaista radilo se o masakru. Svi ti krici, sva ta ludačka zavijanja, ti ritualni e, zvuci i ritmovi, sve to, braće i sestre, podsjećalo na neki magijski obrat. I zaista, on je djelovao, a to djelovanje moglo se primijetiti na licima, tačnije u kricima te omladine. To je ono što nudi ovaj svijet, to je ona hrana o kojoj Gospod govori u ovom evanđelju. Hrana, braće i sestre, koja prolazi. Ugođaj koji ovaj svijet nudi traje vrlo kratko i vrlo brzo trune i prolazi. A jedini istinski život, jedina životvorna hrana koja nam je potrebna i koje ima u izobilju, ali ima u crkvi, ima i u Bogu našem, u vjeri našoj, u spasitelju našem, u liturgiji našoj, jeste ta hrana koja ostaje za život vječni. Zato gospodi upozorava onaj narod iz onih dana koji je krenuo za njim, ali povučen do tada neviđenim čudesima. Zaista gospoda našega su pratila velika, neviđena čudesa on skreće pažnju da ne treba da ga prate zbog čudesa, zato što od jednog super automobila može da napravi njih stotinu. Ako može hleb da umnoži braće i sestre, on može i automobile da umnožava. Ako može automobile da umnožava, on može i novčanice da umnožava. Od jedne novčanice od pet stotina dolara ili evra, on može da napravi pet milijardi istih takvih. On od jednog kamena može da napravi brda zlata. Od jednog zrna pijeska on može da napravi mnogocijeno zrno i da ga baci na bilo koju od naših plaža i da se svi mi kupači, šetači odjednom nađemo na dragom kamenu. Sve to njemu moguće, braći i sestre, zaista sve. Kroz njega je sve postalo. Sve ovo što, vi, što mi vidimo, što mi istražujemo, to je sve kroz njega postalo. I on jedini ima tu tvoračku silu. I dan danas je ima. Ali ono zbog čega je on došao, braći i sese, zbog čega je na kraju sve istvoreno, jeste da mi, ljudi, uđemo u zajednicu sa njim. Nije gospod došao da ispunjava naše sitne želje, naše sitne apetite, braći i sestre. Nije došao da ispunjava želju naše pale prirode, zna, da siti potrebe našeg strasnog bića. On je došao da nas preobražava. On je došao da nam ukaže moćno i precizno ko smo mi. Niko od nas ne zna ko je dok ne upozna onoga koji jest. Ne znaš ti ko si. Ti misliš da jesi, ali nisi. Ti mijenjaš maske, jednu danas, jednu uveče, mijenjaš minku, mijenjaš garderobu, mijenjaš stilove, trendove, jer ne znaš ko si. I nećemo znati braće i sestre, dok se ne sretnemo sa njim, dok ne povjerujemo i dok se vjerom i tajnom crkve ne sjedinimo sa njim. Samo u njemu mi možemo da nađemo svoj istinski vječni identitet, vječno življenje, vječnu hranu. Ova nedelja u kojoj se nalazimo, Tomina nedelja, evo i danas smo pjevali te himne, e, podsjeća nas koliko je važno da naš susret sa Hristom bude lične prirode, ti i tvoj gospod. Naša vjera, braći i sestre, nas pravoslavni, a posebno nas koji smo potomci velikih otaca, velikih učitelja, pogotovo vi koji dolazite iz Svetog Valjeva, vi sad imate ogromnu obavezu, jer imate takva dva blagodatna svetionika, koji su baš tamo voljom Božijom posađeni, grad koji na gori stoji. Valjevo, braćo i sestre, ono je sad prepoznato kao sveti grad, znate. Sveta, osvećena zona. I vaša je dužnost, i blagoslov, ali i dužnost, da tu svjetlost primite i da živite njom. Kako je strašno, kako je užasno slušati zvuk satanskih ritmova u gradu u kome angeli žive, u kome se apostoli rađaju, u kome počivaju i svešteno dejstvuju mošti naših velikih učitelja i prosvetitelja, vaseljenskih učitelja i prosvetitelja. To je, braćo i sestre, Ništa manje nego da imamo mošti svetoga Vasilija Velikog. Zamislite, imamo mošti svetog Vasilija Velikog u sred Valjeva, ili svetoga Jovana Zlatulstva, ili svetoga Grigorija Bogoskog, ili mošti nekog od svetih apostola. Naš sveti vladika Nikolaj i prepodobni Jusin Ćelijski, to su svetitelji, braći i sese, velikog formata, to su velika imena na nebesima velika. A mi, da li ih prepoznasmo i da li ih poštujemo? Zato je i vaša dužnost i vaš blagoslov, vaša sveštena obaveza da ih prepoznate i da ne dozvolite sebi da se navlačite na truležnu, brzo prolaznu hranu ovoga svijeta, nego da je primate u crkvi iz ruku naših otaca, sveštenika, a sve naše ruke, svih sveštenika, braći i sestre, jesu u službi desnici gospodnju, moćnim rukama Božim. Jer uvijek kad se pričešujete svetim tijelom i krvlju u našoj svetoj crkvi, treba da znate i da vjerujete i da vidite ali to viđenje treba da bude duhovno, svetotajinsko, da vama sve te darove ne daje čovjek, nego sami Gospod, moćna desnica gospodnja. Prvo vašim sveštenicima, a preko njih Gospod daje svemu narodu. imamo zdravu hranu, braće i sestre, i zdrave živote. Jer od nezdrave hrane, nezdrave zabave, E, nezdravog učenja, nezdrave umjetnosti, nezdrave nauke, nezdrave filosofije, nezdrave muzike, pa kako može da bude zdrav život? To odmah vuče i narkomaniju, i brud i magiju, to je sve povezano. Odmah demoni, braći i se navale kao ose na takvu dušu. Ali to ne govori o njihovoj sili i moći. Nemaju nikakvu moć i nikakvu silu. To govori o našem nema, o našoj ovjenosti. I u ovoj svetoj liturgiji mi ćemo, kao sveti u Toma, braći i sestre, da priđemo rebrima gospodnja. A rebra gospodnja iz kojih je potekao život, on i danas teče iz istih tih rebara i uliva se u naše svete putire. Pristupajući svetom pričašću, pristupajući svetim putirima, braći i sestre, mi pristupamo rebrima Božim. Ne ispitujući više, Toma je ispitao za sve nas. Nemojte više da se usuđujemo, braći i sestre. Toma je ispitao za sve nas. Ako danas ne vjerujem, znate, to je beznadežna situacija. Toma je povjerovao. I gdje su svi oni koji su povjerovali do današnjega dana? Gdje je naš sveti Sava? Gdje su svi naši sveti mučenici, braće i sestre? Gdje je naš sveti vladika Nikolaj? I ti ostade da ne vjeruješ. To je, braći i sestre, bruka. To je velika sramota i bijeda. Jedino što ti ostaje jeste da ulaziš u brloge, u demonske jame i da se zabavljaš sa demonima, praktično sa demonima. To su demonski plesovi. Da vrištiš zajedno sa njima. Tačnije, oni da vrište tvojim ustima. A ovdje u liturgiji imamo rebra Božja, imamo krv Božju, imamo silu Božju, imamo život Božji, braći i sestri. I kad pristupamo svetoj tajni pričešće, mi treba da vjerujemo da zaista prilazimo gospodu našem, ali ono što je mnogo važno i bez čega se ne može, iako mi neki danas uporno pokušavamo da pristupamo, to jest da se pričešćujemo na takav način, ne može se bez vjere pristupati, braći i Ako ne vjeruješ, bolje ti je ne pristupaj. Daj malo da poradimo na tome, daj da povjerujemo. Evo imamo sve, imamo sve to evanđelje. Ajmo zajedno da se uključimo pa ćemo i da povjerujemo. Da bi nam pričešće bilo na spasenju. Jer ako se pričešćujemo bez vjere, nismo se sjedinili Treba da imamo doživljaj svetih apostola, doživaj naše crkve. Gospod moj i Bog moj. I sa takvim osjećanjem da pristupimo tajni, da se prožmemo životom. Pa ko jede, braćo i sese, hleb, a da nije gladan? Ko pije vodu, a da nije žeden? Ko se pričašćuje, a da ne vjeruje? Da nema potrebu, znate. Mi treba da imamo potrebu za životom, da se hranimo mnogo dublje nego kad smo gladni i žedni hlebom i vodom. Naša potreba za gospodom treba da je mnogo veća od ovih prirodnih potreba. Potreba za ovim hlebom treba da je mnogo veća, braću i sestri, nego potreba za cigaretom, za alkoholom, za narkoticima i za bilo čim drugim. Tako se ličimo od bolesti zavisnosti, ljubavi i otkrivanjem onih naših suštinskih najdubljih potreba. A one, braće i sestre, bivaju zadovoljene uvijek u našoj crkvi i u svetoj liturgiji. Tako i danas, kad budemo pristupali, mi treba da pristupamo našemu Bogu, gospodu našemu ali i lično, braćo i sese, gospod moj i Bog moj. I pristupajući da vjerujemo, da se zaista pričešćujemo, to je sjedinjujemo sa njim. A on je, braćo i sese, vječni Bog, besmrtni Bog, jedinorodni sin oca Nebeskog život i hrana koje će nam dati Sin čovječi, jer ovoga potvrdi Otac, kako i sam kaže. Pričešuj se njime, mi, braći i sestre ulazimo u zajednicu i sa Otcem njegovim. Bivamo preispunjeni Duhom Svetim. To ne može da prođe, braći i sestre. Ta zajednica ne može da bude prekinuta. Ko će da je prekine? A mogo bi samo neko ko je veći od Boga ko ima veću ljubav prema čovjeku od njega. A takvoga Boga nema. I neće se rađati. Zato i ovo vaše pokloničko putovanje, ako nije potreba, neka bude potraga, braćo i sestru. Tražite gospoda, tu je, tu je u crkvi. Ako niste još ostvarili takav odnos sa njim, nemojte da odustajete. Nije daleko, možda samo još jedan korak naprijed i eto, otvori se oko srca i ugleda ti onoga koji je tu svo vrijeme, ali koga nisi mogao da vidiš od svoje ostraštenosti, svoje lakomislenosti i usred njegove nenametljivosti i dugotrpeljivosti. U tom trenutku život ti se mijenja. Ništa više neće biti isto. Ti si našao život, ti si našao sebe samoga. To su, braćo i sestre, e, doživljaji znate, od, od vječnog značenja. Prvi susret čovjeka sa samim sobom u svjetlosti bogopoznanja. Nemate izvan toga. Zato svijet ovako i obmanjuje ljude izvan crkve. A one koji nađu gospoda i Boga svojega u crkvi, njih ništa više ne može da odvoji, braći. Ništa. Ni smrt, ni vrijeme, ni sila, ni demoni, ni bolesti, ni gonjenja, Ni vatra, ni oganj, ni mač, ni glad, ni prijetnje, ni podmićivanja, a kamoli zabave sujetne, površne, bezumne zabave ovoga svijeta. Zato je mnogo važno ako hoćete da opstanemo, da se održimo i ovim putem da hodimo do kraja, da se sretnemo sa Bogom našim, da znamo ko smo i za kim idemo, ko je naš život ko je naš hleb, naša hrana, naša voda. A to je On, jedinorodni sin Otca našega koji je na nebesima, koji je ovdje u crkvi prisutan Duhom Svetim. U tajnama naše crkve, tajni krštenje miropomazanja i posebno u tajni liturgije koju evo upravo služimo i kojom ćemo se danas i nasladiti. Daj Bože, u duhu apostola, vjerujući da je ovdje zaista gospod naš i Bog moj, i ušavši u zajednicu s njim, braće i sestre, da imamo normalne i zdrave zajednice jedni sa drugim, da bi ovdje duhom svetim povezani bili i u carstvu nebeskom, neraskidivo, braće i sestre, jedni sa drugima, a svi zajedno kao crkva, sa glavom crkve, gospodom našim Isusom Hristom, silom duha svetoga, duha Oca našega, kojem neka je slava i danas i uvijek i u vjekove vjekova. Amen.